Gure goizuntako, goiz berri saioaren uh, gomita izain dugu, e, eh, bainat kaseno. egunon bainat? Bai, egunon, no, Eta zurekin aipatu nahi ginuena, uh, eh, iri elkargoan sozial arloaz arduratzen baitzira. Lehenik uh, migranten edo etorkine dara mazuen lana, esplikatuko dugu Bai, hori, lan hori abiatia da, uh, urte astapen untaz, bai, badur, sei laite, zazpi laite, Beraz, lan hori hiltzen dugula, aterbia, aterbea elkartearekin, eta bai eta ere uh, benevol eh, andanatekin. Uh, hori da, bon, migrante horien erzebitzia pausa, pausa deitzen da, pausa leku bat uh, ukandezaten, uh, bai honako inguru horietan, eta gero horien xedia da beti hiri haundi eta buru joitia, bez uh, berriz uh, autobus eta hoita egartu haintzin, eh, bon, uh, gaua edo bizpairu gau pasatzen dute uh, pausa leku hortan, eta hamen maiaten, beren uh, zerak telefonak eta oro harra mutatzen eta berriz abiatzen dira. Eta behaz, zuek uh, loizdanik ekerzen duzie uh, laguntza, idilkargotik? Behaz, uh, erri ilkargoak uh, abiatu du laguntza hori uh, urte astapenean, uh, eh, apeprez eh, uh, mila euro gosta da hori ilaiteka eh, ilaite guziza uh, herri uh, eskual herri elkargoak emaiten du diru sama hori bai aterbeari eta bai uh, sekuritate mailan eta jateko mailan ere uh, hori gosta da apeprez prezio hori herri elkargoari eta behaz ez eh, no, no deliberatiare eh, agabirituko zi hori? Bai, eh, ez du beste egiten ale, eh? maleruski edo eh, Ara, nombria ez da bat ekipitzen, e, guziz badira heldu dinak, eh, nahi puxkat kanmatu den doi bat e, bon, e, mugak kontrolatio dira, gezazpi hori eh, hor delakoan edo heldu delakoan, baina eh, badakiu hori pastu onduan berriz derriz abiatuko dela, eta eh, ego aldean puxkat muntxatu den gazte handana hori eh, bat batien jendiela berriza eta berrez eh, behar ditu segitu zer nahi zanik ondorioak ez dakio eh, noiz hartio izainan behaz helduen buhulian kontseilu permanentak bai, baikortuko bai du laguntza horren segitzia ono beste sei laitez eta gero ikusiko zeinetan izain gian. Hori zen, galdera preseski, ez dakizia, hori murian, segituko den? Ez, ez dakigu, pentsu dugu, male uske segituko dela. Eh, eh baditugu, eh, Espainiako hego aldetik eh, berri zomai baditugu, beti basatzen badela jendean, eta behaz, eh, pentsu dugu horik eh, goizido behant hemendik pastuko diela, behaz, ara, ez dakigu, no, naburuz, eh, zoma demora iraunen zer hori. Eta kasu lagiak edo kasu, unkigarriak eta ikusten duzie, jende horietan? Ba, ba, ba dira, aniz gazte, aniz gazte, eta hortan da, pua, izi garriko uh, eh, malurra da hori, malurra. Ba, akite ezpadia beren resumetaik eskapatzen hilendiela, behaz, uh, eh, badakite, behautela partitu, ez dakite noat, batzu bat uste familiak hemen gaindi, di lagun batzu hemen gaindi, Frantzian, uh, eh, Europa Nortian, uh, Angleteran, eta bat uste familia behaz horiek aize nio eh, her buruz eh, partitzen dira, baina beste atzu ez dakite baten nahi joan dien, eta nahi dute hiri handi horik eta juntatu, eta gero bere ikusik dute ze azil hori galdeinen utenez eh, hemen egoiteko, eh, Europan egoiteko, eta hamagazto eh, polizak etxemaiten batu eta berriz, berriz iortzen. Bon, onokoan begiak zerratzen zuzte buskat, jakinez, bon, ikusiz beren erresumetako gora berak zertan dien, behaz, uh, ara, noiz hartu dira honen dien. Gure nahi kari alitake Europak, Europak ardezan, uh, kasu hori eh, eskutan, eh, bai diru launtza eta bai ere uh, uh, launtzeko, hor uh, ez dugu senditzen uh, launtza hori ez estatutik eta ez europatik, naiz e, diskurra badiren, nahi ute zerbait egin manan onokoan txaurik ez da deuze klartzen. Hori, uh, aski da ez, eta zeik bezalako egitura tipiek dutela problema berengren ertu behar, ezkenean. Eta ba, eta ba, ez du iduikatzen ala uh, estaduak eh, egin izan zerbait, uh, jende hor karriketan ez du usten ala, hori gizontasun puxkat duenak uh, berdu pentsaketak imertu eta agian, agian uh, gure politika mailek handiko jende horiek uh, ohartuko dira edo Untxan badakite, banan eh, agian launduko gituzte eh, eh, horien herzibitzeko eta horiek emaiteko esantza buskat. Ara, diru laguntzaz gain, beste motako, beste gisako laguntza ere ekartzen, ekartzen diozue? Bai, bai, uh, bon, aterbea badugu, eh, elkartea hortaz okupatzen dena, eta hor hor pagatzen ditugu eh, jende batzu egun guziz eta gau guziz hor direnak, eh, horien errezibitzeko, jateko enprestatzeko, eta beharrik ere badira eh, benevol, uh, mutxo handanat, e, egiten, dienak egun guziz, eta joiten dienak egun guziz uh, launtzeat, eta hori hori gure gainda ba. Bai. Eta gezazpi hori heldu baitzauko, hori loturik ere ezagir duzi beste eta laguntzarik plantana? Bai, uh, hor... Eh, eta badira elkarte batzu eskolerri barnek aldetik eta orotaik eh, elkarte batzu proposatu dutena gauza batzu naiz txemplu bat errain dut e, ble elkarteak e, hartukotu e, gazte zomaite, laborari hartukuzte gazte zomaite, zomaite egunez eta uh, beti eh, aterbean eh, peko izanen dira, banan pasatuko dituzte egun batzu hemen, barnek aldean laborantza laborari etxetan, uh, gezazpi hori pastu hartio, naiz uh, badakiu uh, hortan kontrola anitz izainela, Uh, ez, di, ez direla hiltzen alko nahi ezela baionako hirioitan, baiona bazterreko hirioitan eta behaz uh, urruntzeko eh, bai honatik, eh, bon, badira proposamen batzu, eta ongi itorria direnak, eh, eta uste dut uh, gazte horien nako gauza hona dela, ikustia hemengo bizimoldia, eh, Bon, denak heke beha dira, heke bat uste beren uh, ikus eta bon, uh, izi da, goxodak utzamendu bat izan dain. Bon, hortako behar dira eta jendeak uh, benevol gisa edo eh, laborariak eh, hartzen dituztenak horik eta bakit ble elkartea okupatzen dela beste gauza bate gertatu dena gaziko eskualdian uh, Skutu de France horieke hartuko tuzte uh, gaztean danat akampamendu batean eta olola atxiko dituzte uh, aste batez uh, gezazpi hori bastu hartio Hala eta zuen uh, sozial erloko aktivitate desberdinen artean horrek dauzie eta demora gehiena hartzen, eh? ala bada beste, beste demora berien dara mazuena, nahiz udan giren hori, eh? Bai, udangia banan, eh, bon, eh, sozial arloan beti segitzen dira, eh? eh mementoan hautzaindegiak gehien guak zerratia dira, eh? oporretan dira, behaz hori bulo astapenean abiatuko dira denak. Um, CLSH o hausak gailu eh, zentro horiek uh, tipitzen ditute, dute beren uh, programak eta kasik uh, tipit anitzetan, eta berriz, uh, ala, uh, buhulian uh, berriz abiatzen dira, naiz, bon, nahi dut uh, hemendik dike berriz eskertu uh, uh, ez gira gu bakarrikari, ez ozean mailean, badira, Uh, Elkarte frango, eh? uh, guztiana, urte guzian okupatzen dinak, eh, eh, anitzek ezautzen ez ditu denak, banan, ara, problema anitzetaz okupatzen dinak, eta elkarte horiek eh, biztan da urte guzian txegitzen dute beren ana, eta gure, gure sedia da, eh, horien puskat eh, akulatzia, launtzia, eta hori errekartzia, eh, bon, eh, diru maila, eh, beti nekezia maita, beti... Eh, lehen kestionia da, dirua apartetik, banan ere uh, uh, elkartasuna eta uh, laguntza, laguntza, uh, sekretariontzat eta hola gauzatzuk ekartzen handitugu elkarte horiek, eta hala pentsaketa bat hori ere ez titula anzten eta segidezatela iten duten obra hondi hori. Ongi da, mileskar bainat hori guziak emanik. Minas Carcerí.